dum la veda tempo la cerbo shangigias. Ciui scias iam de longa tempo che la psico de gravedulinoi modificias. Emozioi farigias pli intensai, capricai desiroi aperas, changigas la libido, cae ancaut certai vit punctoi pri ciutagai aferoi. Sed, ne nur dum la graveda tempo, post la acusho intensa zorgemo pri la jus jusnaskito superas la cetson kai circa oanta in malfacilajoin por defendi kai protekti sia in idoin patrino i montrijas necredeble obstinai kai viglai dum longa tempo same oni attribuis tia in shanjoin al ia spezza supersticio al fantasio Do pure cultura sugestia fenomeno nutrata de la socio mem pro convivado. Nun, la conata revuo Nature Neuroscience prenis la initiaton clarigi che tiu fenomeno ne estas pure cultura affero, sed biologia condicio. La graveda stato concrete, mesureble, modifas la cerbon de la estonta patrino. Reductigas partoi de la grisa substanzo quiui relatas al generala consentemo. Tia reductigio faciligas la capablon interpreti la mensa in statoen de la ido au antauvidi minatsoen en la medio. Tia in shangioen ge patroi ordinare ne perceptas sed ili dauras du jaroin post la acusho per modernega magnet resonanza examenoi oni esploris la cerbo de virinoi anta o gravedigio kai post la acusho por controllo oni comparis tion cun examenoi farita i e i virinoi kai i la patroi clare montrigis malpliigio en iui partoi de la grisa substanzo de gravedulinoi. Tiui partoi modifas la tiel nomatan socian cognon, la capablon senti tion cion aliei homoi sentas, interpreti aliulain mensoin. Sed tio ne signifas perdon. Gi estas adapta fenomeno, ciu faciligas la capablon concentrigi ie la besonoi de la bebo. La entuta menso capablo plu restas vigla cae efica. Changitai areoi de la cerbo activigias ciam patrino regardas bildon de sia ido, sed ne changigias ciam si regardas bildon de alia infano oni supposas che tiai drastai cerbai shangioi estas causatae de amassa fluo de hormonoi. La celo estas faciligi la pluvivadon de la etulo. Tiui shangioi resultas de miliara biologia evoluo, quio faris la virinon pli capabla travivi la defioin de patrinezzo proximume du iaro in post accuscio, novai examenoi montris che ili ancora ce estas. Iom post iom, la patrina et serboi revenas alla ordinara antaua stato.